stipendije. Moć mali, neđe to tebi, slušaj. Oglasna ploča. E tako, utorak e, na Sovi donosi oglase u dobro znanoj i staroj emisiji Oglasna ploča koji su vodile još Sovice prije toliko godina. Evo ovim putem i pozdravljamo sve stare Sovice jer ova, ova emisija je valjda najstarija u našem, u našem e, programu. E, ovoga puta dva posla i dva stana za vas budući da trudimo se da nađemo neke poslove koji imaju zbilja dobre satnice, a i stanovi koji nisu preskupi i trudit ćemo se isto tako da što što sporije pročitamo one važne brojeve mobitela, a uvijek ako ne uhvatite e, možete nas povratno nazvati pa ćemo mi lako sve to ponoviti. Poslušajte. Poslovi Ovaj prvi oglas mi je, mi je, ja mislim, uljepšao cijelu <laughs> emisiju. Mislim, ovo je nada se fantastično. Dakle, e, MCP, MCP Krk DOO traži dva studenta ili dvije studentice. Radili biste kao vozač podmornice. Ovo je fantastično. Ja mislim da se ja prijavljujem. E, vozač polu podmornice u akvatoriju grada Krka obavezna e, dozvola za voditelja brodice B kategorije. Dakle, mjesto rada je Krk. Putni trošak vam je plaćen za dolazak na početku i odlazak na kraju sezone. Dakle, tamo ste na Krku, u Krku. Period rada sezona 2018. Dakle, počeli smo lagano i sa sezonskim poslovima, dakle srpanj i kolovoz. Između 26. biste počeli raditi ili 1.7. pa sve do kraja kolovoza pa možda i dalje. Radno vrijeme je u dvije smjene od 8 do 12 te od 18 do 20, a cijena redovitog sata je 35 kuna. Mislim da je ovo zbilja jedna od viših satnica u našoj oglasnoj ploči Eh, ako student radi nedjeljom, eh, cijena sata se uvećava. Dakle, nedjeljom je satnica 45 kuna, blagdanom 52, a ako vozite podmornicu po noći, također 45 kuna sat. Smještaj vam je osiguran, E, kao i topli obrok, što je zapravo super. A Leone, mislim, ovaj vozit podmornicu, ja, ja stvarno mislim, još satnica dobra, čuje, imaš smještaj, imaš prijevoz, odlično. Ali pazite sad ovo, od vas se traži, ako biste vozili podmornicu u Krku, komunikativnost, susretljivost, organiziranost i znanje stranih jezika i to ni više ni manje nego tri njemački, engleski i talijanski. Jer naravno radi se o turistima pa morate s njima dok vozite podmornicu morate s njima i malo čakulati. Ostale napomene uvjeti i maritimne vještine se traže od vas i poznavanje osnova mehanike. Čovječe, oni žele poliglota, žele nekog inženjera, e, sve da budemo i da još vozimo i podmornicu. E, ako ste zainteresirani za ovaj e, zbilja fora posao, moramo priznati, zovete Mihajla na 099 319 2700. Poslovi! Evo ponovit ćemo još jednom. Mihael za podmornicu ako želite voziti 099 319 2700. A drugi poslodavac e, kaže zovemo se Koli J DOO ili Koli J ili Koli J. Traže e, dva studenta ili dvije studentice, radili biste kao vozač ili dostavljač. E, dostavljali biste pakete na adrese primatelja. Putni trošak nije plaćen, period rada tijekom cijele godine, a naglasak je naravno stavljen na sezonu i to od 1. lipnja do 9. E, datum početka rada po dogovoru. Dakle, ako im treba sada, onda vjerojatno odmah, jer traže i tijekom cijele godine. Naravno, naglasak je na udarnu sezonu. Radno vrijeme je od 7 do 15. Cijena redovitog sata je 25 kuna, a od vas se samo traži da imate vozačku dozvolu B kategorije. Dakle, dostavljate pakete po rijeci e, na adrese primatelja, 25 kuna sat od 7 do 15. Ako ste zainteresirani, zovete gospodina Tea Kostića na 091 33 22 238. Stanovi! I imamo dva stana, prvi je e, lokacija je Mlaka, ulica Luki, poželjno studentima za jednog ili dvoje studenata. U stanu je za sada jedan student. E, cijena stana je 900 kuna mjesečno. U tu cijenu su uključeni internet, flet, voda i ostale komunalije. Znači, kaže oglas, plaća se samo struja i to po pola sa cimerom. E, za ostale informacije, znači stan Mlaka 900 kuna mjesečno, zovete na 099 26, 55 58. Također iznajmljuje se jedan jednosobni stan na Gornjoj Vežici 54 metara kvadratnih. Sastoji se od kuhinje, kupaone, ostave, dnevne sobe i spavače sobe. Nalazi se u prizemlju i ima centralno grijanje. E, cijena najma je 300 eura e, uz obavezan polog u visini najma. Ovo je malo nešto, čini mi se, skuplji stan, pogotovo jer je jednosobni. E, kontakt, još je jedna napomena, bez kućnih ljubimaca. Joj, kad ovako nisu animal friendly, to je baš, baš grdo začut kad ovako naglase da nije, da je bez kućnih ljubimaca. Dakle, smetaju mace, psići, zečići i ostalo. Dakle, stan na Gornjeve žici, 300 eura, 098 326 060. 23 sata 21 minuta. S ovim smo završili našu oglasnu ploču utorka. Naravno sve ako vas zanima neki brojevi, ako sam možda prebrzo pročitala, možete nam se javiti na naš e, Facebook, na Instagram ili što god prvo uhvatite. Rado ćemo ponoviti e, brojeve telefona. A sad vas ostavljam u ruke Leona Basića i naše Katarine jer slijedi turizmus. Ostanite s nama.